Hizkuntza politika berri bat behar da. Dudari gabe. Ausartagoa. Euskaldunon eskubideak bermatuko dituena. Euskararen normalizazioaren bidean eraginkorra izanen dena. Euskara ikasteko eta erabiltzeko egiturak behar bezala lagunduko dituena. Azterketak euskaraz ezin bestekoa. Gurea den, hemengoa den eta gainera ikasteko baliatzen dugun hizkuntzan azterketak pasatzea oinarrizko eskubidea behar luke. Behar luke erraiten dut, eskubideak ezpaitira galde egiten hartzen baizik. Eta kasu honetan ezin hartu. Hori dena, gu handitzen ikusteko ez gogorik, ez interesik, ez duen horri galde egiten diogu. Estatuari edo estatu egiturei. Baina gure partea begiratzea ez litzateke soberan. Dakienak egiten ez duelako baizik. Ala errantzuen hartzek. Eta ala da dakigunon artean anitz gira beste hizkuntzetara lerratzen girenak. Usu gertatzen da gainera. Euskararen aldeko aldarrikapen mota guziez betetzen zaigu ahoa. Beste arazorik ere bada. Irakaskuntzan hain zuzen ere. Euskara mailak askarra da, usu. Batzuetan agatxandiak, besteetan txikiak. Garantziak entzeko joera izaiten da. Baina, akats berak frantsesez ez ginituzke guk ere onartuko. Eta ez dakit horren ondorio den edo ez, baina ikastoletatik ateratzen diren aur anitzek, ez du euskara baliatzen. Batzuek oso maila apala dute, eta ez dira gai euskaraz bizitzeko. Normala ez euskaraz mintzatzen saiatzea ere. Alta, hori denen ardura da. Instituzioena, bai. Euskaraz mintzo ez diren euskaldun osoena. Euskaraz mintzo direnena. Iragasten dutenena. Ikasten dutenena. Ikasten ez dutenena. Bota dieza jogun errua besteei. Gure buruari, instituzioei, nahi denari. Baina gauzak diren bezala begira ditzagun eta hausnartzen az gaitezen gibelerateko bidea nola egiten den. Egunerokoan, Euskaraz bizitzeko aukera erreala izan dadin jendeak, bereziki gazteek, horretarako gogoa ukan dezaten